بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Bizimiz Resul Ekrem, kıblimizdir Mekke Herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo 6 bölümünden anlatışımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'm, Peygamber cihat için, Rabbimiz kıl sabit kadem, İmamımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'm, Peygamber cihat için, Rabbimiz kıl sabit kadem, ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم عزيز قرندشلار شرلر السلام عليكم عزيز قرندشلار وهمشيرلر sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan مز bu qatimliq radio anglitishimizni Abdurashid va mujohid Osman Botirning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1934-yili Rajab oyining 13-kunidan 19-kunigacha bo'lgan haftalik anglitishimizni huzuringizga sunamiz. Sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tovandikicha. tuvandikicha بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى anglitishimizning siyrat qismida payg'ambar alayhissalomning tarixi o'qib berildi shayx rohib o'qlarni bir o'rib ilividi qurbonliqni ko'rsatadigan o'q abdullohning nomiga chiqdi shuning bilan abdul mutallib qo'liga pichoqni ilib abdullohni qurbonlik qilish uchun Kabe tarafga qarab elib mangdi. Qurayishlar Abdul Muttolibni to'sdi. Bo'libmi Abdullohning Bani Mahsum jamoatidan bo'lgan ona tog'lari va bir qo'rsoq. Oltishimizning islomiy davlat qismida mujohid qarindishimiz Abdusalomning alloh yo'lidagi jihatdan ushlashmaslik to'g'risida qilgan da'vatining bir bo'ligini huzuringizga sunimiz Biz qarindoshlar Allah subhanahu va taolaning diniga şunda bir kun yordam beryapmizki qarindoshlar Allah subhanahu va taolaning ana shu tavhid kalimasi ana shu Qur'oni Karim masxir qilinayotgan tavhid kelimeler dertlendi bulunayotkan hani şundak bir günde Allah subhanahu wa ta'ala dini yerden birivatımız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri terk edilinayotkan ve bütün dünya Müslümanları İslam'ın hakiki mahiyetini düşünemeyi kılıyotkan, İslam'ın tevhid adaletini düşünemeyi. İslami şiir kısmı da g'ayrib bo'ldi onilar muslimalar hijrat xotirlari va sarguzashtlar qismida birodirimiz abdurahimning kufr boshlang'ich maktabidan hijrat yurtug'ichi bo'lgan hayotiy ko'rinishining oxirgi bo'ligini o'ziringlarga sunamiz shu yerda ham yo'l topilmadi yo'l topilmay dadamga ham telefon qildim shu yerda Dadam shunda bir mushkulchilik uchrab qoldiq, tong yo'lda to'xtab qoldiq bir yoqqa borolmadan. Sen dadam dediki, bolam xotirjam bo'l. Dadamning bola qilgan duosi ijobatmi? Qattiq duo alloh fazlati yo'qsa manga chiqqan qildi yo'llarda shundoq qiynalgan bo'lsakmi bu jismoniy qiyinchilik hech qanday tuyulmadi manga shu yo'lda 10-15 soat manga ig'ir kun ko'tarib ochliq usuzlik fojilar kafirlarni qo'rquv shunda mangan bo'lsakmi jismoniy axloq va oila tarbiyasi qismida abdurashid qarajimning oila tarbiyasi haqidagi kitobi o'qib berildi avlodlarimizning qalbiga islom iymon va tavhid qatorliq aqida atolg'unlarining ma'nisini to'g'ri tushundirib allohga va payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga ishonib aqida bog'lash har bir shaxsga insonlik burch va ulug'vor majburiyat ekanligini bildirishimiz lozim jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz آخرتا خلقرا و رایون إننا داره فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين مجرى العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاملا لحم النصر في الأسماع سحرا aziz radio anglagıcı qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin abdulloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otasi abdullohning onasi fatima amrining qizi amri oizning o'g'li oiz imronning o'g'li imronning otasi maqsum yaqsaning o'g'li yaqsa murraning o'g'lidir abdulloh abdul mutallibning bolalari ichida hammidin chiroyli ham o'ngliqchon bo'lg'achqa abdul mutallibga bak yaqin uning Заби, ya'ni Құрбанлық degan nomi bor bo'lib uning jarayoni мұндақ bo'lgan Абдул Муталлибның оғыл перзенті онғы етіп, оның кейніде қатар тұрғыдек bo'lib edi u балаларға o'zining burunqi нәзірсін ұқтырды. Оғыллар бірдек «Әл-Хүкмулла» дейшіп, тағдірге бойсындағалықыны білдірішті. Шының білән Абдул Муталлиб o'g'illarining сімлікіні ish so'rash оқығы езіп, Hubal degan butning shayxiga berdi. Shayx rohib o'qlarni bir o'rib ilibdi, qurbonlikni ko'rsatadigan o'q Abdullohning nomiga chiqdi. Shuning bilan Abdul Mutallib qo'liga pichoqni elib, Abdullohni qurbonlik qilish uchun Ka'ba tarafga qarab elib mangdi. Qurayshlar Abdul Mutallibni to'sdi. Bo'libmi Abdullohning Bani Maqsum jamoatidan bo'lgan ona tog'lari va bir qo'rsoq qirnish abu tolib qattiq tikilib turib oldi bu chog'da abdulmutallib undaqda men nazirimni qandoq qilaman degan edi ular abdulmutallibga arrofning qishig'i berib maslahat so'rab beqishni aytdi abdulmutallib arrofning yoniga kelib ahvolni bayon qilib edi arrof uningga abdulloh bilan o'ntaga da chak tashlab ko'rishni navoda qurbonliq Абдуллахка чыгып қалса, төгідін яна онны qo'shib toki tangri rozi болғанға qadar ондылы қошып чек өрішіні, чек төгіге чыққанда андын төгіні құрбанлық қылышыны бойреді. Абдул Муталлиб qaytib kelib Абдуллах bilan он төгі отырсыда чек tashlab көріп еді, чек Абдуллахқа chiqib qoldi shuning bilan abdul mutallib әр қитімді ондылық etib чек o'rishga boshladi ammo чек davomliq qilich chiqatdi. Oxir 10 qitimda andin chek tögüge chiqdi. Abdul Mutallib shu hamon eliqi tögülerini qurbonlik uchun zabih qildi va uning go'shini mayli odamzod, mayli go'shxo'r hayvonot hech qaysidan to'smadi. Qon deyiti Quraysh ichida balki borliq arab xalqlari orasida faqat 10 tugili bo'ladi. mushu vaqadan keyin yuz to'ki to'lam ilish joriy bo'ldi buni islom dinimi shu bo'yicha yo'lga qo'ydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir hadisda mundoq deyilgan man ikki qurbonliqning o'g'lidirman ya'ni ismoil alayhissalom bilan otasi abdullohni demakchi abdul mutallib bir o'limdan qolgan bu tavarik o'g'liga Vahab ibn Abdumanofning qizi Aminani jo'rlikka tanladi. Vahab Abdumanofning o'g'li edi. Abdumanofning otasi Zuhra Kelobning o'g'li edi. Amina shu vaqtda Quraysh qabilalari ichida nasab va ijtimoiy o'rin jihatda eng fozil va isl ayol bo'lib, otasi Vahab Bani Zuhra qabilasining nasab va mansab tojdori edi. Abdullah Aminaga o'ylanib uzoq o'tmay otasi Abdulmutallib uni Madinaga ochliq elib kelishga avatdi va shu sabrida o'lib ketdi. Aytishlarga qaraganda Abdullah bu qitim Shamgacha borgan va Quraysh karvoni bilan qaytishda Madinaga tushgan. U shu chaqda qattiq kasal edi va shu kasal bilan o'lib ketgan va Nabghatul Jadi mahallasida dafn qilingan. U bu chaqda 25 yoshda bo'lib, rasululloh sollallohu alayhi vasallammi texi tug'ilmagan edi ko'pincha tarixchilar shundoq qaraydi yana ba'zilarning so'zida abdulloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilib ikki oydan keyin o'lib ketgan deydi har holda abdullohning vafot qilganligi to'g'risidagi shum xabar makkaga yetib kelib edi omina tovandagi ta'sirlik marsiyasini o'qidi badhoni qo'yib berdim hoshim o'g'li abdulloh al yurtida lahatga kirib yotding abdulloh o'limlar chaqirib ketdi seni al bo'ldim kelmasga onalar tug'olmas keyin seningdekmi abdulloh arshingni ko'targanlar oqshimiy qorong'uda besim bosmoqqa liq to'ldi ani shuncha kang ko'ringanga o'xshaysan o'lim ko'ngliga baqimmat Kang qo'lluqda tengdassiz, kichik ko'ngil Abdulloh. Abdulloh qo'yib ketgan mol dunyoning jimisi 5 tuga bir nechta tal qo'y va Barira ismli bir negir chakar qiz edi. Uning koniyati Ummu Ayman bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kichik vaqtidagi boqquchisi bo'lgan. Rasululloh Rasululloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishi va payg'ambar bo'lishdan ilgirki qirq yil rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishi jimi payg'ambarlarning sardori saidimiz muhammadin sollallohu alayhi vasallam eron shohi nushirvon hokimiyatining qirqinchi yili Мәккеде йөз бергән пил вакыасының 1-нче елы. Рабиул аввал 3-нче айның 9-нчы көне сәһәрдә Мәккедәге Бәни Хашим көчсәдә yoruq dunyoga ko'z ochdi bu oy va kunlar atoqliq diniy olim muhammad sulaymon mansur furi va atoqliq astronom tadqiqotchi mahmud podsholarning inchkilab tadqiq qilishicha Minadiya 571 yili 4 aýynyň 20 kuni yoki 22 kuniga to'g'ri ekan. ibn saadning rivoyatida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onasi mundoq degan man muhammad sollallohu alayhi vasallamni tuqqanda qo'rsqomdan bir nur chiqqandek ma'lum bo'ldi O nur bilan sham qasrlari yo'rib ketdi imom ahmadmi shuningga yaqin bir hadisni rivoyat qilgan rivoyatlarning xulosasidan qaraganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa orqadan namoyon bo'lgan eron xon ordusining peshayvonidan 14 ko'z dariza tushib ketgan majusiylar ibodat qilayotgan atalmış muqaddas o't to'satdan o'chib qolgan Sava ko'lining atrofidagi chirkovlar yıkılıp dün kümtürlük etken ve arkadılla ko'lning suyu jimib etken. Buni Bayhaqi rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan hamon buvisi Abdul Mutallibga xabar qilindi. Abdul Mutallib intoyin xushal bo'lgan holda kelib, uni Ka'bining ishiga elib kirdi. U Ka'ba ichida Allohga duo qildi. va shukr sano aytdi va muhammad degan ismni tanlab ot qo'ydi bu ism arablarda yo'q deyarlik ism edi va arablarning odati bo'yicha yettinchi kuni xatni qildirib o'tdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'z onasidan qolsa tunji bo'lib emitgan enik ona abu lahabning ozod qilib o'tgan dediki suvayba bo'ldi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masruh ismlik bir o'g'lining usti bilan emitgan edi uning oldida u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi hamza ibn abdul mutallibnimi emitgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin bani mahsum jamoatidan abu salama ibn abdul asadni emitdi bani saat qabilasida avlodlarining shahar bolalarida ko'riladigan o'rinliq tayyor topliq illatlardan xoli badini teman atmosfilari ching kichkidinla arabchaga tili pishiq cho'ng bo'lishi uchun bovoqlarga sahrolardan enik ona tepib berish arab shahar aholilarining an'anaviy odati edi shunga abdul mutallibmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun enik ona izladi va Bani Saad qabilesidən bir ayolğa imitib berishki berdi.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 va fazli inomi bilan mana mushundoq hidoyat va rahmat va shifo bo'lgan qur'oni karimni nozil qildi va hattoki alloh subhanava taolo bu qur'oni karimda haqning nima botilning nima halolning nima haromning nima hammani ro'shan iniq ko'ksitib qo'ydi bizdagi g'am qayg'u andishlar yetgan vaqtlarda nimalarni qilamiz va yoki undan boshqa musibatlar yetgan vaqtda nimalarni qilamiz xushalliq yetgan vaqtlarda nimalarni qilamiz hammani iniq ro'shan holatda bizlarga bayon qilib qo'ydi Mana Alloh subhanahu va taolo tamomiy ahkamlarni bizlarga bayon qilib qo'ydi va bizlarga rahmatan lil alamin qildi. Mana bu Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bizlarga intayin rahmatlik bir buyuk kitob qildi. Va Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimni o'qiydiganlarni nasib qilib qo'ymasin, balki abadiyatimizga uyg'unlashtiradigan ana shunday muqaddas buyuk kitob qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu shunday Qur'oni Karimni tugizish orqali bizlarga ko'p ihsonlarni bayon qilib berdi qarindoshlar. mana bu Allohning bizlarga bergan eng katta ne'matlar qarindoshlar alloh subhanahu va taolaning ne'matlarini biz tasavvur qiladigan bo'lsak cheksiz ketgan ne'mat qarindoshlar alloh subhanava taoloning o'zining bandalariga bergan la ilaha illallohdan iborat bu tavhid kalimasini muyassar qilishi va qur'oni karimni nozil qilishi insonlarga bergan eng katta ne'matidir ana shu la ilaha illallohga bizni muyassar qilish alloh subhanava taoloni bu qur'oni karimni tugizishni biz tasavvur qiladigan bo'lsak cheksiz bepoyon ketgan ne'mat ekanligini bila olamiz bizlarniki ne'matni qarindoshlar alloh subhanahu va taolo ana shu buyuk kitobida aytadiki astag'firullah in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum agar sizlar alloh subhanahu va taoloning diniga yordam bersanglar alloh subhanahu va taolo sizlarga yordam beradi va alloh subhanava taolo sizlarning qadaminglarni mustahkam qilib qo'ydi din yo'lida mustahkam qilib qo'ydi iymon yo'lida mustahkam qilib qo'ydi jihod maydonlarida qadaminglarni mustahkam qiladi va hattoki shu qadaminglarni mustahkam qiladiki umringlarning oxirini shu iymon bilan oxirlashtirishga alloh subhanava taolo muyassar qiladi degan bo'ldi Biz qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolaning diniga shunda bir kunda yordam beryapmizki qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolaning ana shu tavhid kalimasi ana shu qur'oni karim masxir qilinayotgan tavhid kalimalar dafsanda bo'linayotgan ana shundoq bir kunda alloh subhanava taolo diniga yordam beryapmiz va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati o'rtaliga tilinayotgan va butkul dunyo musulmonlari islomning haqiqiy mohiyatini tushunolmay qilayotgan islomning tavhid adolatini tushunolmay qilayotgan vaqtni o'zida ana shu tavhid adolatini ana shunda tavhidni iymonni nashr qilish yo'lida minishga alloh subhanava taolo bizlarga yordam beribdi qarindoshlar Va yana shunday kunda Alloh subhanahu va taolaning diniga yordam beryapmizki, hatto butkul dunyo kofirlar islomga bostirib kelgan, islomni yo'qotishga urinayotgan shunda bir kunda, butkul dunyo kofirlari musulmonlar qayerda turayotgan bo'lsa, ya'ni bombardimon qilayotgan, ostidan ham bombardimon qilayotgan, ustidan ham bombardimon qilinayotgan, atroflaridan top o'qlarni yog'dirayotgan ostida binolarni qo'yish orqali musulmonlarga turli baloyi ofatlarni keltirayotgan bo'lsinmi musulmonlar ana shunda shiddatlik eng og'ir kunlarda jafo mushaqqatlar chidab alloh subhanava taoloning dinini üstün getiriş üçün və izilgən musulman qarindaşlarının bəxsadət üçün və İslami xilafət qurub, həmmə adam tən hüquqda baralar buludğan İslami xilafət quruş üçün hə, kitvatımız qarindaşlar. Mana mushuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordam beribdi. Ve yani şunda kün, künni turvatımız ki kırındaşla, endi mana mushu diniga yordam beryapmiz deb shundoq turayotgan kunlarni o'zida shundoq bir musibatlar beshimizga kelyotidiki atrofimizda eng suyimli ustozlarimiz qo'mondonlarimiz olimlarimiz rahbarlarimiz peshvolarimiz shahid bo'layotgan ha etrafımızda qarindoshlarimiz şehit bo'layotgan ana şundak bir kunlarni boshdan kechiryapmiz qarindoshlar biz ilgari mana bu qur'oni karimni o'qiblam ha kurab qo'ygan bo'lsak mana bugungi kunda alloh va taolo o'zining fazli marhamati va ehsoni bilan mana bu qur'oni karimni amaliyatimizda voqealashtirishga alloh subhana taolo muyassar qilibdi ilgari sahobalarning hayotlarini o'qigan bo'lsak badr jangdek jang marikinlarini islom bilan botil o'tirishdagi jang maydonlarini o'qigan bo'lsak mana bugungi kunda shu qadamlarni alloh subhanava taolo sahobalarga o'xshash bizga bizlarga muyassar qilibdi bu allohning ne'mat qarindoshlar yana mana bu bizning ustimiz kelayotgan bugungi kundagi eng xatarli holatlar bo'lsin ana bu kunlar bizning bishimizga naf kelgan emas qarindoshlar e, bizdan ilgari o'tgan olimlar bizdan ilgari o'tgan salaf solihlar bizdan ilgari o'tgan allohniki rusullari payg'ambarlarga mana bu musibatlar kelgan va bu musibatlarni ular boshdan kechirgan. Xususan payg'ambarlarning eng oxiri so'gan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu kunni hayotida o'zi e, tatbiqlagan. Mana bu musibatlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham beshiga kelgan va hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor davrida sahobalarning beshiga mana shu kunlar eng ig'ir musibatli kunlar kelgan. U kun bo'lsa qaysi kun edi desanglar, mana bu kun bo'lsa islom va musulmonlarning o'rtasidagi ikkinchi jang bo'lgan Uhud kunisi alloh subhanava taolo musulmonlarni bir itoatsizlikninki naqadar ziyon ekanligini musulmonlarni bir imtihon qilishni alloh subhanaa taolo iroda qildi mana bu kunda musulmonlar intayin ko'p musibatlarni boshdan kechirdi qarindoshlar Mana bu musibatlarni Alloh subhanahu va taolo davri qiyomat kuni tilovat qilinib turadigan ana shunda rahmatli Qur'oni Karimda bayon qildi. Bizlarga namuna va ulga qilib qo'ydi mana buni. Shu Uhud kunisi sahobalarning ustiga katta bir imtihonlar keldi. Shu kunda sahobalarninki eng butivar sahobalardan 70 kishi shahid bo'ldi va xususan shahid bo'lganlarninki eng ko'pinchisi ansarlardan bo'ldi qarindoshlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni joni va molini qo'g'digan va qo'g'dashga bay'at qilgan ana shundoq musulmonlarga tunji qatim o'rin bergan ana shundoq haqiqiy bir islomiy xilofat qurishga yordam bergan ana shundoq ansarlardan hə, ənsərlərdən köpligan kişilər mana bu cəngdə şəhid oldu. Şu 70 kişininki ən əksəri ənsərlərdən oldu qardaşlar. Ənsərlərin xidmətlərini biz addi çaqlab qalmayın ki, ənsərlərin dində qoşqan töhfəsi ən katta və bunların töhfəsi dövr qiyamət günü yazılıb durdu qardaşlar. Biz ənsərlər haqqında başqa dərsimizdə təfsir toxunuruz inşallah. Şunda ənsərlərdən köpligan kişilər şəhid oldu. Onundan başqa şəhidlərin ən sayıdı olan Həmzə ibn Abdülmutəllib rəziyallahu anhu mana bu cəngdə şəhid oldu qardaşlar. va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflarida qo'g'dab rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zining jinni pidoyi qilib turgan 9 kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atrofida shahid bo'ldi va abu dujaratil ansari radhiyallohu anhu ana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shundoq holatda qo'g'didiki o'zining jinni pidoyi qilib turib hatto u kishiga o'q yola yig'ib tikan sanjilgandek ana shunda o'q yola badallarga sanjildi qarindoshlar Ani shunday kunlar ularning boshidan o'tdi va shu kunni tamomiy insonlarningki eng afzali bo'lgan va balki payg'ambarlarningki rusullarning eng afzali bo'lgan sayyidi bo'lgan rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana mushu jangning o'zida uttul tishlari to'kildi va shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak jasadlaridan qonlar oqdi qarindoshlar. Mana bu din ana shunda qurbonlik dini ilgirki olimlarimiz ilgari o'tgan payg'ambarlarimiz va ilgari o'tgan salaf solihlarimiz ana shunda qurbon berib keldi va bu kun bizning beshimizga kelibdi mana bu qurbonlik kun dini qarindoshlar mana bu biz berayotgan qurbonlik biz berayotgan qurbonliklar emas balki bizning ilgari o'tganlarning boshiga ham kelganligini alloh subhanava taolo qur'oni karimda bayon qilib aytadiki astag'izbillah ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين jihaddan bo'shishib qolmanglar mana bu ustinglar kelayotgan ba'zi musibatlarni deb jihaddan bo'shishib qolmanglar va sal qarabmi qolmanglar va atrofinglarda qarindoshlaringlarning shahid bo'lishi bilan va ustozlaringlarning shahid bo'lishi bilan bu g'am qayg'u e, g'am qayg'u qilmanglar ichinglarni ham pishirmanglar sizlar ustun sizlar agar sizlar mo'min bo'lsanglar deydi agar sizlar mo'min bo'lsanglar iymon sifati sizlarda bo'lar ekan sizlar yer sharidagi eng ustun toifa deb alloh subhanava taolo tamomi insonlarninki rabbi yer sharininki osmoni zaminninki rabbi bo'lgan alloh subhanava taolo mana bayon qilib qo'ydiki agarda bizni iymondan iborat bu ne'mat bo'ladi ekan bizni ustun ekanligimizni bayon qilib qo'ydi va bu iymon bizda bo'ladi ekan bu bizni atrofimizga kelayotgan ba'zi musibatlarga sal qarab jihodlarni tashlab qo'ymaslik va g'am qayg'u andish qilmaslik alloh subhanava taolo buyurdi va aytdiki alloh subhanava taolo astag'izbillah agar sizlarga bundoq jarohatlar buni mushundoq musibatlar yetgan bo'lsa sizlardan nurg'un kishilar shahid bo'lgan bo'lsa nurg'un kishilar shahid bo'lib mana shunday jarohatlarni bergan bo'lsanglar yemseskum karahum? fakat mesel kavme karahum mislu. Silahı okşaşlam, kafirli silahı okşaş, şunda cerahatlarını belgen. Yani Bedir külüse, kafirlağı silahı okşaş, en üçündak musibetle, cerahatlarım kafirlağı yetken. Kafirlar özünün batıl dini için, özünün batıl akidesi için, en şundak ha, musibetlerini, musibetle yetken tutsa, yani ikinci kıtın ha, İslam'a can açıkan olsa, silah üzerine hakkı durup, birinci kıtım Allah subhanahu wa ta'ala silahı gılbini suretini belgen olsa, yani ikinci ikkinchi qitimgina ba'zi musibatlarni alloh subhanahu va taolo sizlarga birib qo'ygan bo'lsa va ham vaholbuki sizlar haq dinni turib robbil alaminning yo'lida turib ana shunda sizlarga musibatlar yasi g'am qayg'u qilasizlarmi deb alloh subhanava taolo mana oyat bayon qildi mana bu oyatlar bizlarga ulgu bo'lmoqligi kerak qarindoshlar mana bu oyatlar xuddi bizlarga tushayotgandek oyatimizni bilinib turibdi qarindoshlar xuddi bizlarga mana amni nozil bo'layotgandek ana shunda bizlarga shundoq his tuyg'ularni beryotadi qarindoshlar demak Mana bu bizning holatlarimiz andilan paydolab qolgani yo'q. Bizdan ilgirkilarga ham yetgan qarindoshlar. Endi vatilkal ayyamunu da'ila baynan nas deydi Alloh subhanahu va taolo. Musulmonlar qalbini shatata qilib, islomning sha'ni shavkatini butkul dunyoga, hatto qiyomat kuni shu talovat talovat qilingan Qur'oni Karimda bayon qilish uchun ana shundoq sha'ni shavkatini iroda qilgan bo'lsa, yana bir kuni bo'lsa, musulmonlarga mag'lubiyatni ato qilib, ana shundoq kufrlarningki ba'zi musibatlarni ustidan g'alba qilib mana shunday holatlar bo'lishini alloh subhanaa taolo aytadiki mana bunday kunlarni biz almashtirib turibmiz bir kuni musulmonlarga bir kuni kufrlar qilib qo'yamiz mana shundoq kunlarni bu almashtirib turish nima uchun mana buni bayon qilib alloh subhanaa taolo aytadiki astag'firullah mana bu bo'lsin alloh iymon etgan kishilarni bilish uchun iymon etgan kishilarni munofiqlardan ayirish uchun alloh subhanaa taolo ana shundoq musibatli kunlarni sizlarni o'tiringlarda almashtirib turdi dedi ana shundoq musibatlarni sizlarga yetkazdi dedi iymon etgan kishilarni munofiqlardan ayirib saplarni toza qilish uchun alloh subhanava taolo mana shunday musibatli kunlarni yetkazdi dedi ha qarindoshlar shuni bilib olaylikki mana bugungi kunda ham ko'rib turibdimizki ya'ni sharida musulmonlarning soni eng ko'p holatni egallaydi degan holatlar yetib kelishi mumkin musulmonlarga lekin shundoq mana shundoq musibatli kunlar bilan ham ana shu islomni ustiga ig'irchiliklarni ana shundan musibatlarni yetkazish orqali alloh subhanava taolo ana shundan ba'zi mag'lubiyatlarni yetkazish orqali alloh subhanava taolo mo'minlarni ana shunday kunda ayiriydi qarindoshlar o'zini mo'min deb olgan kishilar to'lib yetibdi qarindoshlar lekin ana shu haqiqiy mo'minlar ana shunda ig'richilik kunlarda jihod kunlarida ana shunda musibat yetgan vaqtlarni o'zi ayrildi qarindoshlar ham shunda vaqtlarni o'zida musibat yetgan vaqtimizda ozg'ina bir insonlar mana bu din yo'lida aqida yo'lida jihod qilish yo'lida qilib qiladi ham shu kundan keyin alloh subhanava taolo islom va musulmonlarga g'alba nusrat xilofatdan iborat ana shundoq bir buyuk ne'matlarni ato qildi yana shundan keyin Hani şu ana shu kunlarning o'zida ana shunda sodiq qolib qolgan ana shu ozgina bir insonlarning ichidan yana buttunlik insonlar yana Şu sinildi qarindoshlar shu kamchilikda nafsim nafsim deb hamma ko'plagan insonlar shu kunni silinib ba'zi insonlar yana iymonni yenib ketadi va shu kunni o'zida yana haqiqiy mo'minlar ham ayriladi qarindoshlar demak alloh subhanava taolo ana hani shunday kunlarni almashtirib turish orqali mo'minlarni ayirib qo'ydi qarindoshlar aziz radioanglag'uchi qarindoshlar Tövəndə bir birodarimizning qalb so'ziga quloq solayli. Mu'minlarga sabr bergin. Ey mehribon Allohim. Mu'minlarga sabr bergin. Ey mehribon Allohim. Sendin özge ilah yoktur Fakat senlah Fakat senlah Fakat senlah panahim Muslime ve erkeklerge Toldin kamak haniler muslima va erkaklarga to'ldi qamoqxonalar farzandlarining yo'liga qarab g'arib bo'ldi g'arib bo'ldi g'arib bo'ldi oniylar Muslimeler, müminler Yüreği kan, közü yaş Muslimeler, müminler Yüreği kan, közü yaş Aka uka ciplerige Tilerler Dilerler, dilerler sabri bardaş Türmilerde azap çekken İslam'ın köp oğlanları Türmilerde azap çekken İslam'ın köp oğlanları Dürmə tamdırlı boya Köpləb şəhid Köpləb şəhid Köpləb şəhid qanları Türmilərdə azab çəkkən İslamın köp oğlanları turma tomlarini bo'yab ko'plab shahid ko'plab shahid ko'plab shahid qonlari ey Allohim bu yurtlarga qachon kelar porloq quyosh Ey Allah'im bu yurtlarga Kaçan kiler parlak kuyaş Kaçan hatircem bulup Koyar mız sen için Sen için secdege baş Aziz birodarlar, tövəndə bir mujohid qarindishimizning kechirmishiga quloq soling 2010 yilning 10-cu 11-ci Alloh Allah alim hicr səfərinə otlandim shunday qıldıq, lekin kommunistlar bizni har tarafdan ixzatdan tıxıstı. 5 ming qo'y ixsat deb bo'g'ish bir amal qilib tutib akiradi yo saqil qo'yarsin deydi yo ishdan uzun kelsan deydi yo ayol o'rapashgan deydi akirib e, shu pulni oladi shu tutlaganlarda uyni oqtirib kelib kitobni ichkatda ayolni o'rapashgan deb shunday qattiq urib ketdi uy kelib ayollarni urib tutibdi ayog'i nima ishqa abayikaydi nima ishqa yuzini yakaydi shu zulm tortiq bolalarni o'qitmaydi desak dinda o'qitdi desak uni zulm soldi har tarafni qisilib dadam dedimki bir adam chiqitish kerak dada hijrat qilib bir birisimiz chiqitish kerak hammadan chiqitmasak yaxshi buni bunda kun vermaydi bizga man burun ham deydim dadam bu o'tkiliga dinni ilib mangamiz deydi ekanmiz haqiqiy kitob sunnatlar bilan mangamiz deydi ekanmiz yo kapir tarafni turmlar so'nglimiz ya bizni patuma yurtlarimizni chiqitish majbur bo'lamiz yo mushuni qilib shahid qildimiz uch yo'ldan boshqa yo'l yo'q haqiqiy musulmon deb payg'ambar yashaymiz deganmiz payg'ambar alayhi turmi qalangan ham kofirlar tarafidan turmular qamalangan ham yurtini qo'lab chiqarilgan ham shu o'limga muhtoj qistilgan bo'ldi lekin alhamdulillah shu to'g'riliq oyatni uchdim payg'ambar alayhi shu alloh tushirgan shu oyatni shu jarayonni shu kofirlarniki shu razil shu ishlarni his qilib shu vatan chiqitishni o'yladim lekin eng ig'ir kelgan narsa ayrilish endi shu hamma narsamizni alloh uchun ketishga to'g'ri keldi u yerda ayol bolamizni kechdik ota onamizni kechdik shu ini sing'illarim ochilarim shunda yig'lab ketdi sata satqil deb singlimga shu onam hayot vaqtdan appaga uch yuz kilo bir oltin uzuk olgan sitib ketdi og'limsa shu yig'lab ketdi kichik singlim o'n to'rt o'n besh yoshlik vaqtda balki mushuni bo'lsa yo'l solay deb shu uydagilarning bu qilayotganini ko'rib qat'iy o'zim tutolmadim yo'lda manga shu bolam necha kundan shu haloj o'ynaydigan bola shu eslab qat'iy quchqon tushib ko'rindi shu o'pa mashina chiqib minyapman dado deb shu mashina eslab qat'iy unmil yig'lab shu ketyapman mashina chiqib necha kun necha kunga shu yig'ib ko'rmadi ko'zimdan allohni fazli bilan hijrat ne'matiga nasib bo'ldim hijrat qilib chiqdim hijrat qilib chiqqandan keyin hijratni muhimligini endi his qildim hijratni oldida hijrat jihad aytdik hijrat to'g'riliq oyatlim ko'rgan hijrat to'g'ri hadisim ko'rgan unda ta'sir qilmaydi bu hijrat qilgandan keyin inson haqiqiy hijrat qilmasa muhojirin bo'lsa u hijratni tushunmaydi ekan muhojir degan kim desa muhojirga olloh nahiy qilgan narsani tark etgan kishi muhojir dedi adam haqiqiy hijrat qilganda unda olloh nahiy qilgan narsani tark etgan ekan mashaishni qolmaydigan mashaishni anglamaydigan allohga yiqilishi nurg'un narsani Ama Allah hicret kılsan kençilik tapsıldı. Hicret kılgandıkın şu kadar kençilik uçurdu. U yiyiş, içiş, ihzat, uyuyamaz. Ruhi cihettin, itkat cihettin, İslami oku, okutuş, kiyim gidecek. Hem cihet şu kadar kençilik uçurdu. Allah Teala ma'lum bir dolik hicret kılpadık. U yada e, Mishin vazirasından taraf kildigan alaqa pasport işi silmiş kilolab. Turib qoldik 5-6 oy. shu jarayonda uyda iqtisodchi tugagan uydagilar iqtisodga telefon qilay desam uydagilarni iqtisod yo'qligini bilaman shu qissilchilikda oxiri uydaga telefon qildim dadamga dadamga telefon qilsam dadam zimin men pul sep dedi bo'ldi dedim keyin pul soldi vallahi qanday sotqinni bilmadim qanday pul sog'inni pul keldi shu yerda ham yo'l topilmadi yo'l topilmay dadamga ham telefon qildim shu yerda dadam shunda bir mushkulchilik uchrab qoldik tong yo'lda to'xtab qoldik bir yoqqa borolmadim desam dadam dediki balam xotirjam bo'l dadaning bola qilgan duosi ijobatmi qattiq duo qildim inshaalloh salomat etsa qattiq g'am qilma inshaalloh alloh sizni salomat yetkazadi dedi alloh fazli tuyuqsizlar manga yo'l chiqib qoldi shu yerni ijara qilib nima keldik bir tuqqanim bati turkiyada u qattiq telefon qildim turkiyaga kelish to'g'riliq man ma'qul deb qo'yib turib boshqa yerga uchdim Men o'ylaydimki, Turkiyaga borsak bitinib qoldiganligini. Men hijrat qilishim nasib maqsad u Turkiyada Yevropaga yashash emasdi. Yashaymaydigan bo'lsam, vatanda eng erkin tinman. ota-onam qishimda bordi, akalarim, ochilarim, singillarim bordi, munaysam, motorim bordi, mashinam bordi. Jiq ixsat bo'lmasam, ixsatim erkin yashaydim. Ayol farzandlarim bordi, iqiyotgan tijoratim bordi. Hamma narsa tashlab chiqib, yan Yevropaga chiqqatdi ko'nglim bo'lmadi. Urtuqqun shunda ko'gimboy shey shunda bog'imba qo'lay fursatam bor. Lekin men shay kitib cho'qin bir shey bo'lmasam, Alloh uchun jihad qilmasam, ota-onam, aka-uchu hammasiniki umid yod qo'yib qo'yaman degan niyatda oxir vaziriston bo'ldik. Shu vaziriston kirish jarayonida nurg'in mushaqqat, jafo tatib keldik. Yo'llarda shunda qiynalgan bo'lsakmi, bu jismoniy qiyinchilik hech qanday tuyulmadi menga. shu yo'lda 10-15 soat mingish ig'ir sumkani ko'tarib ochliq usuzliq favjiylar kofirlarni qo'rqin shunda mangan bo'lsakmi jismonan shunda bir azoblarni tatib kelgan bo'lsakmi lekin ruhiy jihatdan alloh shunda alloh tarafga ketayotganligimiz hijrat qilib ketayotganligimiz shu qadar xushaldiq o'ylatdikki hamisha shahid bo'lib ketsak o'lib ketsakmi inshaalloh shahidmiz deydigan shunda niyat bor e, shu shuni duo qildik alloh iymon iymon beribsan iymon ne'matini nasib qilibsan muhojir qilibsan endi bir mujohid qilsang deb allohni fazlidan yettinchi oyning o'n to'rtinchi kuni ikki ming o'n bir yettinchi o'n to'rt vaziristonga yetib keldik va bu yerga kelib jihat maydonidagi bu izzatni ko'rib inson hijrat qilmasa jihat qilmasa haqiqatan bo'lmaydiganligini tushunib yetdim umidlab bo'lsa hijrat qilish kerakligini haqiqatda his qildim shunda o'yladimki burunyoq bu lazzatni burunyoq bu hijratga erkinligini tushungan bo'lsam umidlab bo'lsa ketdim man burun umidlab bo'lsa hijrat qilib ketdim hijr qilib kelgandan keyin mujohid bo'ldik bu yerdagi qurolni ko'tarib qurol yaroqli bilan shariatga qo'limizni kelish mukammal amal qilib yashadik qo'limizga kelgan shariat tatbiq qilib yashaylar ekanmiz oilamiz xotirjam bolalarimiz xotirjam mol mulkimiz xotirjam jinimiz xotirjam dinimiz xotirjam hammamiz erkin hech kim tajovuz qilmagan asosda faqat alloh qilim qo'l inson qo'li momita yashaydi ekanmiz mujohid bo'ldik alhamdulillah alloh shunda shu qadar shukrlarni aytdim alloh inson qilib yaratganligini shunda shukrlar aytdik burun alloh mo'min qilibdi iymon ne'mat nasib qilibdi bu insonga iymon ne'mati berilgandan keyin eng katta ne'mat muhojir mujohid bo'lish muhojir mujohid bo'lmagan odam man mo'min deb bilan u masala bor ekan haqiqiy iymonligini bilgisa iymonim bor degan munofiq deydi man mo'min deb musulmonmi deydi ekan lekin jihad maydonida hijrat maydonida endi orilgan bu ikki shaxs alloh shu hijrat qilgan jihad qilganlarniki barliq gunohlarini mag'firat qildiganligi shahid bo'ldiganligi oxirat alloh ularga kuldiganligi nurg'un fazilat o'ylagandan keyin allohni mush ne'matlarini nasib qilganligi shunda tashakkur etdim alloh muaskarga bordik askariy ta'limni oldik askariy mashqli bazada undan keyin jihadga mandiq jihadga qadam biz mangan tunji kunisi hayotimda eng xushal e, bo'lgan kun alloh olam shundoq xushal bo'ldimki alloh muhojir mujohid bo'lib qurilibdi allohni dushmaniga bir o'q etib vatandagi ota onamniki urug' tuqqanlarni mazlumni qissasini bir ala olib qolsam alloh oldidagi mas'uliyatimni ummat oldidagi mas'uliyatimni bir ado bo'ladi ekan deb shunda xursand bo'ldim o'zim mujohid bo'lganligimdan ribat turyapmiz tayyorlik qilyapmiz alhamdulillah allohni fazli bilan muhojir bo'lib mujohid bo'lib ribat qilib turib iyadat qilib mazlum musulmonlarniki ozodlik uchun kurash qilib o'tibdik ish qilib allohni fazli bilan bu yerda ularni bir kun unutmadik ota onamizni unutib qolganimiz yo'q aka unutib qolganimiz yo'q shu farzandlarni unutib qolganimiz yo'q farzandlarimiz yetim emasdi shu yerda million million yetim bo'lgan farzandlarni tul bo'lgan ayolni ko'zimizga ko'rsatib turib ayollarimizni shu yo'lda qurbon qildik farzandimizni qurbon qildik inshaalloh alloh xohlasa dunyoda yetishamiz oxirat yetkazdi alloh nasib qilsa иншалла әнді міне алла разы болсын пешіңіздің нұрғын ыстық ыстық уақыт енді енді бір тұрмышыны бекіш үшін бір аят кештіру үшін шыншілік ішлеш керек енді өзіңіз деп жатырсыз мың көй пұлып ішкі мың көй болмайды деп мақсат шу әттегенде кешкіше ішлесем пақат дінғы болған бір әң сос қарайдыған әлетті ойлап қалған дінғы деп әнді мешай келіп сіз ежіретке алла муаппақ қылыпты мишәдік аятыңыз ше мынаазыр аятыңыз қандай өтіп жатады мәселе шу өтәндікедек пұл тепіш қиынтылыдыған яки бір хапылықта тұрған болды ма аятыңыз келген өтенде өтәндік аятым қалсақ өтәнді асас бір екі күн көтеріп маңғандек бір табады бады келкемді сонда кешкі күн таң атуды тұрмыш бақиш пұл тапмасақ болмаған ықсат тапмасақ болмайдыған шүн кәпір біздің ықсат мәнбәрін чүт кесіп ташлаған yer osti boyligimizni tiqishidan ko'ra sho'rib akitidi yer usti boyligimizni bir xil olvonsilig'a oladi yenimizdagi pulimizni bir amalga tortib oladi bu bizni qo'limiz ixtisob turishni xohlamaydi kichik kunda turmush qo'llab yashidan qilib qo'ymoqchi shu tufayli biz ham turmushni boqmasak bo'lmaydi turmush topaman deb kunda ishlaymiz attigin chiqib kechga attigin chiqib kechga shunda jafo bilan ishlayotgan g'am andish dunyoligimizni tiqtapanmayotgan oxiratligimiz nazar solsak oxiratligimizni yo'qitib qo'yayotgan his qilgan qozoq ayol bo'limi shariatini yashayamayotimiz o'zimizni shoq soqolni qo'yib erkin diniy o'quv o'qitish targ'ibot tashviqotlarni yashayamayotimiz bu har tarafdan qisinchilik dunyo topaman deb shunda avorgashlikda yashab ekanmiz alloh ijar qilganlarga shunda ziminda kengchilikni topadi deb haqiqatan ziminda shundoq kengchilikni topdik u kengchilik iqtisod jihatdan kengchilik vatandagidan iqtisodni alhamdulillah ko'p vatanda shunda g'am shundoq bir yuk xotirjam bir hatto uyda orom ololmaydi alhamdulillah bu yerda bir lam bor allohni rozi qilish shahid bo'lish tamomli o'ydaga dunyo g'am qilmaydi ekanmiz bu yerda dunyoni g'amini alloh ko'tarib tashlaydi ekan ihzor g'amini ko'tarib tashlaydi ekan qachon ihzordan uzilib qolib qolsa iliq payg'ambar alayhisalomniki meni rizqim nazim uchun degandek qurolimiz va qurolimiz g'animat ilib yashaydi ekanmiz vatan shu hadisni o'qigan tushunmoqchi ekanmiz tushungan bo'lsak shu nezimizlar rizq topib yeydi ekanmiz aslida kapının öldürüp hakkını yiyip yaşaydıkken biz. Elhamdülillah bir rızkımız Allah hatırlayıp koygan. Kaçak rızkımız tükürse inşallah bir ganimet ilep rızkımız kolumuz kapıp yaşaydıkken biz. Hiçbir dünyalık ham bulmaydıkken fakat gımız ahiretlik ham. namoz o'qisak qur'on o'qisak jihod qilsak ribo tutsak demak bu yerda shu qadar ozodlik ruhan ham jismonan ham vatanda garchi ruhiy jihatdan shunda erkin yashay olgan bo'lsakmi bosaq kasak chiqsaq turmush qurib hech erkin bo'lsakmi ruhiy bir xil qulluq bir xil ruhimiz qafas ichida shandoq ichida yashaydi alhamdulillah bu yerda qurolliq bozorga boramdiq kelamdiq oldirsa kitamdiq hech kim to'xtab navarsin demagan shariatlar yashayotgandikin ruhimiz ham erkin jismonimiz ham erkin iqtisodni pul topay dunyolik mafhumga qos qandaqlay degan gap yo'q alhamdulillah jamoatdan oyliq turmush bilan har oy oy oy oy mujohidga maosh bergan ekan iqtisodimiz bu yerdan bo'ldi ekan shu tarafdan iqtisodimiz ham bo'ldi jihat qilgan ekan alhamdulillah ko'p kamchilikni ko'rdim rizqim bo'lsin jismonan bo'lsin ruhan bo'lsin har tarafdan bu ham ko'rmagan odamlar biz so'zlab bersak bu yana jiq gap gap uzar bu jihat maydonidagi bu bu aldiqsa bu yerdagi jihat maydonidagi bu kamchilik so'zlab kelsak ko'p ko'p ayollarimiz turib o'tirdi buradan ayollar shu uyda erkin azoda ayollar ham qo'rliq turdi uyda bolalarni madrasamizda tarbiyalaydi hech kim bunga qarshilik qilmagan oldin sab jihad qilib endi birodarlar katta modi yana kelyotidi hamma amal ibodatimiz qo'limizga ish qila oladi ekanmiz va haqiqat asli hijrat jihad maydoni ekan alloh razi bo'lsin birodar alloh ijoratingizni qabul qilib iymoningizni salomat qilib oxirgi hayotingizni shahodat bilan rizqlandirsin va sizga shundaqla hijratga turtki bo'lib yordam qilgan shu mazlum bechora ota ona hoji singillarimizni hammasining gunohini mag'firat qilib yig'irni alloh yeniklasin أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله أنسيتم يا Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, tövəndə diqqətinizlər oila tərbiyəsi to'g'risidagi darsda bo'lsin. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني ota onalarning mas'uliyati muhtaram musulmon ota onalar va otalarcha igdorchilik qilib avlodlarga ta'lim tarbiya berguchi zotlar sizlar qalbinglarga o'rlashgan islom iymon tavhid aqidanglarni avlodinglarning qalbiga singdirib zimmanglardagi ilohiy majburiyatni va islom aqidasi bilan bergan ahdi paymoninglarni o'rindab ado qildinglarmi avlodlarimizning qalbiga islom iymon va tavhid qatorliq aqida atolg'unlarning ma'nisini to'g'ri tushundirib allohga va payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga ishonib aqida bog'lash har bir shaxsga insonlik burch va ulug'vor majburiyat ekanligini bildirishimiz lozim demak inson islom aqidasini tutqi qilib iymon nurida insonlik sharpiga yuksalib dunyoda baxt saodatga oxiratda janobi allohning rizoligiga erishib u zotning jannatiga muyassar bo'lganligini avlodlarimizning zehniga singdirishimiz lozim amaliyotda dindorlik hayot insonlikning eng fazilatlik va eng ustun darajasi aksicha dinsiz hayot tushkunlik umidsizlik va parishon hayot ekanligini qoyil qilarliq nazariy asos va ilmiy faktlar bilan avlodlarimizning ma'naviy dunyosiga singdirib o'tishimiz lozim biz avlodlarimizga ixlosmand chidamchan taqvodor itoatchan savrchan samimiy pok kamtar va puxta bo'lishdek bir qator ma'naviy ko'rinishlar odatda musulmonlarning turmushida axloq o'lchimi va harakat mezoni sifatida rol o'ynaydiganligini tushundirib ma'naviy jihatdan tarbiya xizmatini aktiv ishlab qalbida o'chmas izlarini qoldira oldikmi ularga qur'on karimni o'gitib uni davomli o'qib turishni yaxshi ko'rdigan allohning habibi hazrati payg'ambar alayhissalomni suydigan ahli bayt va sahoba kiromlarni do'st bilib ularning qilganlarini qilib izlarini besib mangadigan yaxshi ishlarni qilib va yomonliklardan o'zini tortishga ko'ndirib tarbiya beraldikmi avlodlarimizni janobi allohning uyi bo'lgan masjidlarga ilib kelib namoz o'gitib ruhini ibodat xushnudligi bilan yuksilishga aql tafakkurini ilm g'izosi bilan o'stirishga turtki bo'lib dini ta'lim tarbiya va nasiyatlarni o'ziga o'zlashtirilishga ko'ndiraldikmi har kuni birga yurgan ham tang do'st yaranlarini kuzatib ularning qilmish atmishlarini surishti qilib tekshirib boqdikmi yuqorida deb o'tilgan ta'lim va istaklarning hammasini ayni zamonda payg'ambar alayhissalom biz musulmonlarga o'z ta'limotida ko'rsatib o'tgan edi bizning farzandlarimizni tarbiyalab yetishtirishdan iborat ilohiy majburiyatni ado qilishga loyiqlashishimiz va iymonimiz bilan o'z ustimizga ilishni islomiyat belgilagan keskin talab ekanligini payg'ambar alayhissalomning bunu hadisiga asoslantiramiz har bir bola islomiy fitrat ustiga tug'iladi ota onasi uni yo yahudi yo nasara yo majusi qilib chiqadi bu hadisni imom buxoriy rivoyat qilgan أخي في الأفق تلقاني كنسر سابحا تيها وأشتعلي بإيماني على الدنيا وما فيها أخي في الأفق تلقاني كنسر سابحا تيها وأستعلي بإيماني على الدنيا الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. Aziz radio anglash qarindoshlar, radioimizni anglashga muvaffaq bo'lgan dunyoning har qaysi joylardagi qarindoshlarimiz internet tori orqali amirimizga va hijrat jihat maydonlaridagi barlik mujohid va mujohidlarga o'zlarining o'tliq salomlarini yo'llagan ekan. Bizmi shu salom yo'llagan va salom yo'llashga muvaffaq bo'lmagan qarindoshlarimizga amirimiz va barlik mujohid va mujohidlarimizga vakolatan qizg'in salom yo'llaymiz. Shundoqla mehribon Allohdan hammamizdan qalblarni haq ustida birlashtirishini so'raymiz mujahid birodarimiz mustafoning to'yi bo'ldi alloh bu birodarimizning oilasini haqiqiy islomiy oiladan qilib bersin bu hafta yana birodarimiz Osmon Boturning Alloh yo'lidagi hijrat nomli qozoq tilidagi da'vat filmi Islom ovozi tashviqot markazimiz tomonidan ishlanib, nashrdan chiqdi. inshaalloh uzunga qolmay aziz qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishadi. Mana sonday odamlar, iymonlilik haqqa ие bo'lgan, sol iymoni sababda jurtmanning quvilgan, sol iman jurtman quvilib chiqib qana, u yerda dunyo tobu emas maqsadi, ya'ni bo'lmasa bola chaqasini ko'paytib emas, Allahu subhanahu va taolaning yo'lida jonim beratin, malim beratin. Mene munday bo'lgan odamlar sola Allahu subhanahu va taolo solardi. Solarga rahmi qiladi. Mine sonday süpöttü boğan adamlar Allah'ın rahmetini umut kılalat deydi. Yana Mücahit buradırımız Ebu muhammadning toyu oldu. Allah bu muradırımızın ailesini hakiki İslami aileden kılıp versin. Bu hat yana kerindaş ve hemşerilerimiz bulup cami 23 nefer muhacir sepimizde yangidan hicret kılıp geldi. Mehriban Allah'tan bu qarindosh ve hamshirlarimizning hijratini qabul kılışını, toki o'ziga uchrashgunga qadar bu haq yo'l ustida sobit turg'izishini so'raymiz mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'on dinning izzati xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha o'tgan aylarda xitoy tajovuzchilari va uning olchilari bo'lgan munofiqlar sharqi turkistonda qur'on o'qiyotgan bir uyga bostirib kirib 21 nafar qarindoshimizni qatl qilgan va soni ma'lum bo'lmagan bir qancha yosh qarindoshlarimizni tutqun qilgan Allah din uchun qurban bo'lganlarning shahodatini qabul qilsin. Asarlarni qutqazsin. Ojiza hamshirlarimizga o'zi yordam bersin. Tajovuzchi kofirlarga kifoya qilsin. Shundaqla buningga o'xshash kofirlarni o'ltirib, nomusini qo'g'daydigan muxlis mujohidlarni texmi ko'plab chiqarib bersin. Amin. Internet to'rdagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonning poytaxti Kabulda mujohid qarindoshlarimiz kufr hukumatiga qarshi mashina istishodi amaliyoti ilib borgan bo'lib, Kufr hökuməti ölgenler sonunu yoşurğan. Keyin aniqlanishicha, bu portlashning zarbisi atrofdagi binolarga ta'sir qilgan hamda bir qancha mashina vayron bo'lgan. Undan boshqa kofirlarning hujumchi askaridan 6 nafari jahannamga uzilgan, 13 nafari yarlangan. Yana ikkinchi qatimliq mashina fidoyilik hujumi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir binosi qilib berilgan. Bu fidoilikdan keyin binoga besip kirgan fidoi mujahidlerimiz Afganistan amallı qog'duvchi murtatlar bilan qattiq jang qilgan. Yana bu amaliyotdan boshqa Afganistan poytaxti Kabulning o'xshamagan joylarida 3 qatim portlash bo'lganligi ilgir surilmoqda. Mehribon Alloh aziz jinini qurbon qilish badaliga kofirlarga qaqshatqush zarba bergichi shu birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Mehribon Alloh mujohidlarimizning jihodiga barkat bersin. Halcırlaşqan kafir murtatlarga o'z kifoya qilsin. Inshaalloh yaqin kunlarda Xitoy ham Karza hukumatiga o'xshash bo'lg'isi. Internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunist hukumatı murtat moliy hukumatiga mujohidlarga qarshi 500 nafar askari bilan yordam berdiganligini o'ttirqo qo'ygan. Bu Xitoy kommunistlarining tarixdan buyon BDT rahbarligidagi tinchlik barpo qilish harakatiga qarata eng chong kuch chiqarganligi hisoblanadi. o'zining manfaati uchun mujohidlarga qarshi chiqqan bu Xitoy askarlari inshaalloh Malidagi mozorgohga aylangusi. Bu kofirlar Malidagi mujohidlarni Sharqi Turkistondagi qo'lida tumirning sunuqi yo'q dehqonlarga o'xshitib qolgan o'xshaydi. Alloh ularning jazosini bersin. Internet tordagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning sharqidagi Jajang o'lkasida bir kema cho'kib ketib, 6 nafar Xitoyning o'lganligi, 12 nafar Xitoyning qutqizib qilinganligi ilgari surilgan. Alloh bu kofirlarga ko'plab azob avatib, mazlum musulmonlarning qisosini elib bersin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Suriyada zolim Asad safida turib, Suriya mujohidlariga qarshi urush qilayotgan Alloh partiyasining eng oz degandimi 75 odami jahannamga uzg'an. Mazkur xabar manbasining oshkorlashicha, Alloh partiyasining 57 odami jang maydonida o'lgan, 18 odami yorilib keyin o'lgan. Alloh partiyasining murtatlari Suriya chegarasidagi qasr rayonida necha oydan beri murtat Asad askarlariga yordamlashib, Suriya mujohidlariga qarshi urush qilib kelmoqda. Livandagi Alloh partiyasining Suriyaga askar kirgizganligi deyarlik aniq bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin haftadan beri ularning askarlari Asad askarlari bilan birlashib Suriya qasr rayonida urushayotganligi oshkorlangan. Alloh bu kafir murtatlarga kifoya qilsin. Internet tordiki xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Volgograd oblasti ichki ishlar bosh idorasining 5-oyning 23-kunidagi uchurini naql qilishicha, Volgograd oblasti saqchi idorasi va ko'chmanlar idorasining xizmatchi xodimlari Parnikda ko'kda teriydigan 74 nafar Xitoy fuqarosini qo'lga olgan. Bu Xitoy ma'dikorlari Volgograd oblasti ichki ishlar bosh idorasining yig'ilish markaziga qamalgan. Sot mahkamasi Xitoy ma'dikorlarini qo'g'lab chiqarish hukmini chiqargan. Paskash Xitoy kommunistlariga Alloh o'zi kifoya qilsin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha dog'iston jumhuriyati ichki ishlar ministrligi beshinchi ayning yigirma beshinchi kunidagi xabarda aytishicha poytaxt mahachkala shahrining ichki ishlar ministrligi binosiga fidoyilik amriyati elib berilgan naq maydonda o'n uch odam o'lgan besh saqchi yaralangan bu fidoyilik amaliyati ayol hamshirimiz tarafidan elib berilgan. Alloh bu fidoyi hamshirimizning shahodatini qabul qilsin. O'lgan murtad kafirlarni jahannamga o'tin qilsin. Yana Dağıstanın Mahaçkana şəhərindəki qanun saxçıları binası ətrafında iki qatim partlaş əməliyyatı sodir olub, 4 adam ölgən, 35 adam yaralanğan. Allahu akbar. Kafirlərin xəbərlərdən məlum bolışca, Filippin Dəniz Armiyası quruluqda uruş qilish ətirti Solo ölkəsinin Patkol bazarındakı tağlıq rayonunda Abu Sayyaf mücahidlərinin hücumuna uçurğan. Nəticədə 1 leytenant və 6 murtad əskər ölgən. yana 9 askari doktorxonada o'limni kutib yotmoqda ekan. Mehribon Alloh mujohidlarimizning homiysidir. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning bir askari ishga hamrasi bilan xorij atrofidagi davlat mudofaa rayonining poyiz stansiyasi ichida charlayotganda salohiyati noma'lum bir odam tarafidan bo'g'izlangan. Allah kafirlarga o'zi kifoya qilguchidir. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston poytaxti Kabul shahrining markazida mujohidlar ikki qatim fidoilik amaliyoti olib borgan. Afg'oniston murtad saqchilarining deyishicha, fidoilik amaliyoti bo'lgandan keyin Jilidga kelgan fidoi mujohidlarning bostirib kirib, murtad askarlar bilan qattiq etishqanligini aytgan. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Taylandning janubiy qismidagi musulmonlar asosliq o'ltiraqlashgan Fattani viloyatida 5-oyning 24 kuni tushdan burun mazkur rayonni charlayotgan buddist askarlarga qarshi mina amaliyoti elib berilgan. Natijada 5 askar jahannamga uzilgan, bir askar eg'ar yaralangan. Allohu akbar. Kafirlarning radio xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Mali G'arbiy Afrika jihad birlik harakati tashkilotining rahbari Muxtar bil Muxtar 5-nji 23-nji kuni Nigeriyada olib berilgan ikki qitimli fidoilik amaliyotiga mas'ul bo'lganligini jakarlagan hamda Nigeriyaga texmo ko'p hujum qo'zg'aydiganligini aytgan. Alloh mujohidlarimizning so'zligan bayonotini amalga oshirib bersin. murtadlarga kifoya qilsin iroqda mujohidlarning murtad hukumatga qarshi elib borgan to'rt qatimliq portilish amaliyoti natijasida to'qqiz odam o'lgan 65 adam yaralangan. Alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin. Amin. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Suriyadagi jihod o'ti Livonga kengayishga boshlagan. Alloh mujohidlarimizning to'kkan qonlari badaliga butun dunyoga jihod o'tini tutashtirib bersin. Bashar Asad va shuningga o'xshaganlarni kulga aylantirsin. Sharqi Turkistonning Otish shahrida ma'lum bir maktabda Xitoy kommunistlari musulmon qizlarning bosh hijobi bo'lgan yog'liqini elib o'tishga uringan. Bu dinsizlikka rozi bo'lmagan musulmon qizlari maktabga o'zining hijobi bo'lgan yog'liqini chigib borgan. Agar yog'liq chekmasak o'qimaymiz deb Xitoy kommunistlarining dinsizlashtirish qonuniga qarshi chiqqan. Bu qarshilikni ko'rgan Xitoy kommunistlari va uning g'olchilari amalsiz qolgan. Alloh bu qiz qarindoshlarimizga iymon islomning lazzatini tetig'ila nisbatsin etsin. o'zining avratlarini yo'gaydigan hayoliq islomning tarbiyachisi va ummatning onasi qilib bersin kofir murtadlarga alloh kifoya qilsin kofirlarning xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroqning janubidagi basra shahrining Hayyun Husayn rayoni va Suvat g'arbiy maydonida murtatlarga qarshi ikki qitim fidoyilik amaliyoti ilib berilgan. Natijada 9 odam o'lgan, 28 odam yaralangan. Mehribon Alloh birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Murtatlarga o'z kifoya qilsin. Rayon xabarlari. Shimoliy Vaziristonning Miramshah bozori atrofida Pokiston Taliban harakati mujohidlarining ma'lum bir guruhidagi 5 adami kafirlarning uchqusiz jasus arablarning hujumida shahodat ne'matiga erishdi. Bu besh qarindishimizning ichidagi birsi mazkur guruhining amiri Vali Rahman bo'lib, bu kishi Pokiston murtad hukumatiga qaqshatquchi zarba berib turgan mujohidlarning shirlaridan biri. Alloh bu qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin. Firdavs jannatlarda qilsin. mazkur qarindishimizning o'rniga yaxshi o'rinbosar chiqarib bersin kofir murtatlarni va qarindoshlarimizga josuslik qilgan malullarni xonavayron qilsin biz kafir murtatlarga aytib qo'yamizki bizning ichimizdagi g'olliq a'zolarimizni yo'qotdik deb oldirab xursand bo'lma inshaalloh bu shahidlarimizning o'rniga yuzlab minglab millionlab mujohidlar chiqib sen murtad kofirlarning qinini daryo qilib eqitidi bularning qisosi ham sizlarga naq bo'ladi hargiz nisiy bo'lmaydi inshaalloh Pakistan Sivat rayonining ma'lum bir yerida mujohidlar Pakistan murtad hukumat askarlariga qarshi portlatish olib borgan. Natijada 5 murtad askar o'lgan bo'lib, o'lganlarning ichida askar boshlig'i bor ekan. Bu murtad askarlarning namoziga qatnashgili kelgan shu yerning murtad rayon boshlig'iga mujohidlar yana portlatish olib borgan. Natijada mazkur rayon boshlig'ining o'g'li o'lgan, o'zi bo'lsa og'ir yaralangan. Alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat ato qilsin. Aziz radio anglış qarindoshlar, Bizden torbat adresimiz siddiqlar.com, ya'ni www chekit s i d d i q l a r chekit com. Bu haftalik anglishimiz mushu yerda oxirlashdi. kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Lozimi har bir safarda notlar ko'klaydi tamchi saqini. Kel do'stim qidirg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olgan yuragini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izzet sipige Müstekem sert bulup olgan